Ostirale eta larun batuntan, bilakaeraren topaketak izanen dira baigurin, eta bi egun hauetan, hainbat gai gotor jogatu nahi ditu Eskoaleriko Unibertsitate erikoiak, Finantzietako eta industriako lobiak, imposatu nahi den zogaren sistema gure demokrazian, kultura eta nortasuna, baita ere Eskoaleriko bake prozesua. Antolatzailetan den Pablo Martikorenak zehazten dauku topaketa hauen helburua. Alors, donc ces rencontres hein, qu'on a intitulées les, les, rencontres du devenir, euh, l'idée c'est un peu... Elgarretaratze horiek, bilakaeraren topaketak deitu hein, ditugunak, euh, oraiko egoeraren azterketatik abian dira. L'urgence, euh, la régression sociale voilà, tous ces constats qui, sont faits et qui sont partagés par, beaucoup. Ordena indarrian ezartzia, urgentziako egoera, arloco gibelatzia, Hainitzek dute oharbera egiten eta debatean chartuna nahi dute, demokrazia zuzena berreskuratu nahian. L'exercice de la démocratie directe, de la citoyenneté, comment, comment agir, comment, euh, voilà, c'est toujours, on peut toujours dire que c'est de la faute de l'Europe, des élus. Etc. Kulpa beste botatzen beti, Europa dela edo autetxiak direla, Baina zerbait egin ditaikela ere uste dugu. Hala nola, debate horietan parte hartu. Participe a, a ces avec différents thèmes. Oraiko egoeraz pundua egin, eta aterabideak proposatu. Les rencontres du devenir, c'est ça, c'est faire un état des lieux et proposer des solutions. Gaur arratxian, seietan abiatuko dira topaketa horiek erakusketa batekin, zazpiontan filma bat La strategi du Choc, eta konzertu aperitifaren ondotik, Roger Langleren konferentzia, industria eta finanzietako lobiak demokraziaren kontra lemaren inguruan.